saber Entre a gente nunca existe o segredo Não preciso ter coragem, muito menos sentir medo De me abrir Deixa eu te falar Não é só a gente que às vezes fica mal Isso acontece quase com todo casal Tudo normal Sei que na roda com as amigas o assunto é que homem não consegue ser fiel. Mas se você quer saber. já que te trair Meu coração disse que não A gente não tá junto por acaso Se eu sou seu presente deve ter uma razão Meu corpo já que te trair Meu coração disse que não Pra ser fiel não preciso tá colado Onde tem amor não existe traição que na roda com as amigas o assunto é que homem não consegue ser fiel. Mas se você quer saber, eu vou te dizer: meu corpo já que te trair, meu coração disse que não. A gente não tá junto por acaso. Se eu sou seu presente, deve ter uma razão. Meu corpo já que te trair, meu coração disse que não. Pra ser fiel, não preciso tá com já que te trai Meu coração disse que não A gente não tá junto por acaso Só sou seu presente Deve ter uma razão Meu corpo já que te trai Meu coração disse que não Pra ser fiel não preciso tá colado Onde tem amor Não existe traição Onde tem amor paixão. Não existe não. Não mesmo.